Assalamu alaikum, da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi svakim dobrom. Moje pitanje je da li bi se smjela jesti čokolada koja sadrži e, kao emulgator rum, odnosno određen procenat ruma u čokoladi, da li je to dozvoljno ili ne? Da bi nešto proglasili zabranjenim, znači moramo imati nepobitne dokaze, a sve od hrane i jela, gdje imamo šubhu i sumnju da ima nečega, znači što ima dodira sa alkoholom, izbjeg ćemo takve sredstva I znači naći ćemo sebi hranu koja je sigurna na takav način inšalautela, ne padnamo u sumnjive stvari u jela i od pila.